Egunen entzule guzier. Naiz eta joan den astelenean elaiak aipatu zuen, itzule nahi nuen asteburu hauetan gertatu zenari ataratzen, siberuan, ekitaldi zora garria izan delako eta egia erraiteko zer egiten duen. Bekaturoak deiturik, topak eta honek maitasuna eta harrotasuna ospatzen zituen, edo maitasunaren harrotasuna, eta helburu gisa zuen, besta eta artearen bitartez, Euskal Herriko LGBT kuia plus komunitatea biltzea. Hor, prefostan, bildu da izaki eder andana bat, gizarteak beti inpoxetotako arau Etatik ateratzen direnak, eta beste batzuk bihotz berotasun kementsu batean. Bertan ikusteko aukeran ukanuen, nuen, besteak beste, hunkituta, gizor zahar bikote bat xamurtasuna trukatzen, paietak eta takoien artean, eta adin guztietako eta diotori ezperdinetako diendea bestan. Gertakari honek, suartasunez, ikusita izaiteko eta errepresentazio beharari eratzuten dio. Sobera luzaz ez aipatuta, gordetuta, kuir izatearen ideia herritik kanpoko gauzabat bezala ikusia izan da hau gizurrezkoa da. Eta untsa erakusten digu don kampistronek bekatorosak liburu bikainarekin. Gure nortasunak elkartzeko garaia da, eta jajotasunarekin. Ez eta pentsatu euskalduna ala kuir izatea, bat ala bestea. Gure nortasunak ainistasunean elkartzea baizik. Arau sistema etero patriarkalatik kanpo izaitea, eta aldarikatzea, arau zapaltzaile eta zaharkituen aurkako borroka da, gizarte honek ez dezala gehiago gure bizien menpekotasuna ukan. Gure identitateak anizak dira, gure gorputzak pluralak, gure maitasunak libreak. Eta larun batean eskainia izan den bezalako espazioek garantzi zigarri handia dute. Ez bakarrik eksistitzen girelako, Baina guztiok elkarrekin, onarpenezko eta inistasunezko euskalerian bizina indugulako. Milesker altxaliliak, gora bekaturosak, uros izatea ez da dila sekula gehiago bekatua izan.